Գիտենք, ընթերցանությունը աշխարհաճանաչողության կարևոր բաղկացուցիչներից է, ուստի սովորաբար ծնողները փորձում են մանկուց երեխաների մեջ ձևավորել գրքերի հանդեպ սերը։ Ծնողներին օգնության է հասնում մանկական գրականությունը, որի շուրջ էլ զրուցել ենք Facebook-ում մեծ լսարան ունեցող մանկական գրականություն խմբի ադմին, լոգոպեդ եւ երեխաների մայր Մարիամ Պետրոսյանի հետ։ Մարիամը պատմեց, որ մանկական գրականության հանդեպ իր հետաքրքրությունն ի հայտ եկավ ավագ դստեր ընթերցասիրությանը զուգահեռ։ Ու երբ որ ընթարցակվեց իր ընթերցելու գրացանկը, ես ստիպված էի նաև ինքս կարդալ, որ հասկանամ արդյոք իր տարիքին համարժեքա թե չէ։ Ու այդպես մեծ աղջիկս որ շատ տարվեց, ես էլ ինքնաբերաբար իր հետևից գնացի ու մենք միասին հայտնվեցին գրքերի աշխարհում։ Իմ համար դարձավ սիրելի զբաղմունք Եվ հիմա մեծ հաճույքով ինքս ավելի շատ նախընտրում եմ մանկական պատանեկան գրականություն, քան մեծերի համար նախատեսված գրքերը։ Լոգոպեդից փորձեցինք ճշտել, ինչ դեր ունի գիրքը երեխայի կյանքում եւ ինչքանով է անփոխարինելի։ Նպատակահարմար եմ գտնում, որ երեխաների աշխարհը մանկական գրականություն ընթերցելով ավելի ընդլայնենք, ավելի իրենց համար լավի ու վատի, բարի ու չարի, նաև կենսափորձի փոխանցում լինի որպեսզի երեխաները որոշակի տեղեկացվածություն ունենան ինֆորմատիվ առումով նաև, ինչպես նաև գեղարվեստական խոսքը, գեղարվեստական միտքը երեխայի զարգանալու համար։ Ասել, որ գրքը շատ անփոխարինելի է, չեմ ուզում շատ գիրքը մեծացնենք եւ երեխայի զարգացման կրթման տեսանկյունից դիտարկենք։ Իմ կարծիքով գրականությունը շատ է կրթում եւ հա-, եւ երեխային, եւ հասարակությանը, եւ վաղվա ապագա հասարակության անդամին այն կյանք ինքը նաև փորձ է տալիս։ Մանկական գրականություն ընտրելիս նախ եւ առաջ պետք է հաշվի առնել երեխայի տարիքը եւ առաջարկել այնպիսի գրքեր, որոնք առավել հասկանալի կլինեն իր տարիքի համար, կհետաքրքրեն իրեն եւ կօգնեն լուծել տարիքին բնորոշ խնդիրները։ Ես ինքս Թումանյանի հեքիաթները, ժողովրդական հեքիաթները, Աղայանի հեքիաթները սիրում եմ, բայց ես իմ աղջկան առաջարկել եմ դրանք կարդալ երկրորդ դասարանից հետո եւ երբ նաեւ վարժ ընթերցող էր եւ կարողaner նաեւ ինքնուրույն կարդալ։ Մենք ընթերցանությունը նաեւ պիտի դիտարկենք գրականությունը ընթերցանության տեսակետից, որ երեխան ինքն էլ կամած-կամած ինքը սկսի կարդալ, այլ ոչ միայն երեխայի համար կարդան։ Օրինակ, այսպես ասած ստեղծված վախենալու հեքիաթների շարքից ես կուզեի առանձնացնել Զանգի Զրանգի հեքիաթը, որը իմ մանկության ժամանակ հայրս էր պատմում եւ ես շատ տպավորվել էի։ Հիշում եմ, որ բավական շատ երազներ էի տեսնում այդ հեքիաթի սյուժեին համարժեք եւ դա կարելի ասել ես բավական դժվար եմ երեխա տարիքում մարսել։ Կուզեի, որ անպայման հաշվի առնեն այն ինչպես է երեխան ընկալում։ Կան ծնողներ, ովքեր մանկական գրականություն ընտրելիս շեշտը դնում են շատ մեղմ ու բարի տեսարաներով հեքիաթների վրա, վախենալով բացասաբար ներազդել բալիկի նուրբ ու փխրուն հոգեկաներ աշխարի վրա, սակայն Մարիամի կարծիքով սա այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չէ որովհետև մեր աշխարհը կազմված չէ միայն բարի, դրական երևույթներից եւ երեխաները շատ հաճախ հանդիպում են իրականությունում եւ չարը եւ վատը եւ որոշակի ծանոթացում իրենց համար պետք է լինի հեքիաթների միջոցով, որ կյանքում հանդիպելիս իրենց փորձառությունը որոշակի արդեն լինի հեքիաթից ընկալելով, հա։ Եվ եթե կա լույս, կա նաեւ մթություն, եթե կա բարի, կա նաեւ չարը եւ բացառել երեխայի առօրյան, բացառել երեխայի Եվայի ամեն ինչում չարի բացասականի արկայությունը անհնար է։ Դրա համար հեքիաթները այդտեղ մեզ օգնության են գալիս, որպիսի մենք երեխաներին կարողանանք ցույց տալ նաև վատը։ Եթե երեխայի նկարչում եք որ ցե հեքիաթ, որ տեսնում եք, որ այդտեղ դաժան տեսարանը կամ չար չարը մի փոքր ավելին է, քան կարող է հասկանալ երեխան, կարելի երեխայդ քննարկել, բացատրել եւ մեկնաբանել որոշակի չափով։ Հեքիաթների սյուժեն, բովանդակությունն ու հերոսներին երեխայի հետ կարելի է քննարկել, սակայն նրա համար ծայրից ծայր մեկնաբանել ու վերլուծել ամենը խորուրդ չի տրվում թույլ տակ, որ երեխան վերլուծի որոշակի եզրահանգումներ ինքը անի, եթե դուք կարծում եք սխալ եզրահանգում է արել, ուղղություն տակ, բայց ոչ թե իր եզրահանգումը սխալ համարեք, այլ առաջարկե, այ գիտես, իսկ ես այսպես եմ մտածում, ես կարծում եմ, որ հեղինակը գուցե նաև սան ի նկատի ուներ ինչի որտեվ երեխան պետք է ինքնուրույն մտածի եւ երբեմն երեխաները կարող են տեսնել տեքստում մի ենթատեքստ, որ մեծերս չեն տեսնում կամ որը մեծերս այլ ձև են կնկալում։ Չկան սահմանված ժամային չափորոշիչներ ընթերցանության համար, սակայն խորհուրդ է տրվում պատկերավոր ու տպավորիչ հեքիաթները երեխայի համար կարդալ օրվա առաջին մասում, միասին թերթել, պատկերներն ուսումնասիրել, քննարկել, բայց քնից առաջ փորձեք խուսափել պատկերավոր գրքերից, քանի որ երեխա երեխաների երևակայությունը բավականին վառ է ու թեկուզ պատկերները լինեն բարի, սիրուն եւ անմեղ, այնուամենայնիվ երեխան կարող է գիշերն անհանգիստ լինել, խառը երազներ տեսնել, ձեր միասին դիտարկած վառ կերպարների ազդեցությամբ։ Այստեղ կարևոր է հաշվի առնել երեխայի խառնվածքը, էմոցիոնալ ֆոնը։ Օրինակ Արցախցի մայրիկ Վիկտորիա Պետրոսյանի 3 եւ 4 տարեկան բալիկները նախընտրում են, որ մայրիկն իրենց քնից առաջ հեքիաթներ պատմի։ Կզնական շրջանում, երբ նրանք արդեն հասկացել էին ինչ է հեքիաթը, պատմում էի Կարմիր գլխարկը, Տիտիկը, Գնդլիկ Բոքոնիկը, սիրով լսում էին, իսկ հիմա նախընտրում են արդեն նոր իմ հորինած հեքիաթները, որը կարող եմ ազատ նշել, որ դա իրենց նախասիրություններից է, իրենց առօրյայում հանդիպող հիմնական երևույթների մասին իրենք բարձրաձայնում են ու ես պետք է նրանց կպատմեմ այդպիսի վերնագրերով հեքիաթներ, ինչպես օրինակ Վարակույրի մասին հեքիաթ, Մեղուի մասին հեքիաթ, կամ թեկուզ ես իմ պայուսակի մասին, իրենց վերարկուների մասին, որոնք լացում են, ես պետք է ինչ-որ բաներ պատմեմ, հորինեմ, որ เป զի նրանք գոհանան։ Մանկական գրականության երկրպագու Մարիամ Պետրոսյանի բալիկների մոտ եւս հեքիաթներ կարդալը քնից էսի մի մասն է կազմում, բայց սա ամենը չէ։ Օրինակ իմ բալիկները նաև երբ փոքր էին սիրում էին, որ մենք բակ էինք իջնում այգում, կանաչ խոտերի նստենք ու մենք գիրքը թերթենք, ես կարդամ, իրենք լսեն, հետո իրենք պատմեն, ես լսեմ, հետո իրենք փորձեն կարդալ, հա։ Նայած դուք ինչ ռիտուալային, ինչ ընթացակարգային եք պատկերացնում ձեր առօրյան եւ ոնց եք պատկերացնում գրքի ներկայությունը։ Եթե ուզում եք ձեր երեխան ընթերցասեր լինի, ընթերցանության պարտադիրության վրա երբեք շեշտադրում մի արեք, առավել եւս ընթերցանությունը որպես պատիժ մի դիտարկեք պարտադիր չի, որ ամեն օր գիրք կարդալ, ամեն օր գրքով տարվել, բայց իմ համար ընթերցանությունը երեխայի հոբին պիտի դառնա, նրանով, որ երեխային հետաքրքիր լինի որպես նոր ինֆորմացիայի աղբյուր, երեխային հետաքրքիր լինի նոր արկածային ինչ-որ ծիծաղելի բաներ կարդալու մի մաս, բայց ինֆորմացիան միայն գրքից չեն ստանում։ Ինֆորմացիան նաև շրջապատից են ստանում, նաև TV-ից են ստանում, համացանցից են ստանում։ Պարզապես ծնողը պետք է միշտ հետևողական լինի եւ հաս հասկանա իր երեխան որտեղից է ինֆորմացիա ստանում։ Թե չէ միայն գրքով անհնար է, հա։ Դա մենք ունենանք մի կողմով զարգացած երեխա, իսկ այսօրվա երեխաները իրենց տեսակով պահանջատեր են եւ պահանջում են բազմակողմանի զարգացում։ Կամայական բան երեխային սովորեցնելու համար նախ ինքներս պիտի նրանց համար օրինակ լինենք։ Ընթերցանությունը եւս բացառություն չէ։ Ոստի երեխային անընդհատ գրքի վրա կենտրոնացնելու փոխարեն բարբերաբար վերցրե գիրքն ու ձեր հաճույքի համար համար կարդացեք լոգոպեդը գրքի հանդեպ սեր ձևավորելու ծնողավարական եւս մեկ ցախողված փորձի մասին է պատմում որպես պարտադրանք երբ որ առաջարկում ենք երեխաների մոտ մի անգամից մերժում է գնում եւ դունդ առաջանում որպես պատիժ փորձեք երբ որ գրքի հետ կապված ինչ որ հանձնարարություն եք ցանկանում կարդալ տալ փորձեք ճիշտ իրավիճակային խոսք կազմակերպել որ այսպես ասած դուք այդ անդունդը չխորացնեք։ Այօնակ էսպես վերջ հիմա համակարգիչը կանջատեմ գնա գիրքդ կարդա, հա։ Սա պատիժն է եւ սա ամենամեծ անդունդն է, որ ծնողը փորում է գրքի եւ երեխայի միջեւ, երբ երեխային ասում է, այ դու այսքան գիրք ունես հանձնարարված, իսկ դու ինչ ես անում։ Դա նշանակում է քեզ պատիժ գիրք կարդալը պատիժ։ Երբևիցե նման արտահայտությամբ մի մտեցեք գրքին, հանձնարարված ընթերցանությանը կամ որևէ գրքին, հա։ Երեխային կարելի առաջ է, «Ա, լսի քո գրացանկում մի հատ շատ հետաքրքիր գիրք կա» գնել եմ գուցե ես կարդամ հետո դու կամ կարող եմ տալ դու կարդաս բայց խնդրում եմ պիտի մի քիչ արագ կարդաս որ ես էլ եմ ուզում կարդամ Մարիամի հետ խոսեցիք նաև թերապևտիկ հեքիաթների մասին քանի որ վերջին շրջանում տարբեր սոցկայքերում ծնողավարման խմբերում եւ բլոգներում շատ են քննարկվում դրանք միթե սա մանկական գրականության առանձին ճյուղ է բարձաբանում է մանկական գրականության գիտակը բոլոր հեքիաթները ես կարող եմ դիտարկել թերապևտիկ տվյալ պարագայում ինչի որովհետեւ յուրաքանչյուր հեքիաթ ունի որոշակի ասելիք։ Յուրաքանչյուր հեքիաթ ունի որոշակի խնդրի անդրադարձում։ Մեկը ընկերասիրությանը, մեկը խանդին, եթե մենք վերցնենք հայկական կոնկրետ Թումանյանի հեքիաթներից յուրաքանչյուրը կարող է լինել թերապևտիկ, եթե իր հետ ճիշտ աշխատանք տարվի։ Այսինքն մեծահասակը ինչպես է ուղղորդում, ինչպես է հարցադրումները կազմում, հա? հեքիաթի վերլուծության։ Այլ երբ որ ես ասում եմ վերլուծություն, դա նպատակ ունի երեխային լրացուցիչ մտածելու, տվյալ ստեղծագործության մասին լրացուցիչ մտածելու տեղիք տալ։ Թերապևտիկ հեքիաթները հիմա որը հաճախ է հանդիպում, դրանք այն հեքիաթներն են, որոնք կոնկրետ հարց են լուծում, հա, այսինքն կոնկրետ երեխային ցույց են տալիս, որ այ ոզնուկը խանդում էր իր փոքրիկ եղբորը կամ չի, դեմ ոզնուկը ընկերներ չուներ, դրա համար դա կարևոր է, թե ինչպես է ծնողը կամ ուսուցիչը, ինչպես է մատուցում այն ինչ հարցադրումներ է տալիս եւ ինչ խնդիր է իր առջև դրել, ինչ է ցանկանում լուծել։ Մանկական գրականությունն այսօր մեծ համբավ ունի ու գնալով ավելի մեյնսթրիմային է դառնում։ Դա այն վկայում գրախանութներում օրեցօր ավելի մեծ տարածք զբաղեցնող մանկական գրականության անկյունները։ Ոստի երբեմն ծնողները կարող են այս լիության մեջ խճճվել, ինչպես կողմնորոշվել։ Մարիամն իր փորձով է կիսվում իմ ընթերցելը գրականության դրանից էր, որ ես ցանկանում եի կարդալ այն գրքերը, որը պիտի աղջիկս կարդա եւ այո ցավոք սրտի որոշակի սյուժեներով գրքեր կային, որ ես չէի ցանկանա իմ աղջիկը կարդա, թեպետ այսպես ասած մեծ սահմանազատում չկար, որ դրանք շատ են ված գրքերը, չէի ասի ված գրքեր, բայց չէի ցանկանա, որ իմ երեխան տվյալ երևույթների մասին, տվյալ մենտալիտետին վերաբերվող կամ որոշակի գրքեր, որ իմ կարծիքով շատ բան չէին տալու իմ աղջկան եւ եւ որոշակի ֆիլտր արել եմ, բայց դրանք մի քանիսն են։ Մանկական անորագրականության մասին խոսելիս Մարիամը նախընտրում է կոնկրետ գրքերի անուններ չտալ։ Չի ցանկանա ինչու անուններ նշել, որովհետեւ հանգիստ կարող են նաև երեխաները կարդալ։ Պարզապես իրենց, այսպես ասած, ասելիք չունի տալու իմ կարծիքով, թեպետ շատ սուբյեկտիվ է կարծիքս, կարող է ասելիքը այլ ծնողի համար կարևոր լինի եւ պարտադիր լինի։ Օրինակ Halloween-ի կարևորության մասին, որպես իրենց ազգային տոն, ելի վատ բան չկա այդտեղ, բայց ես չեմ կարծում, որ իմ աղջիկը պետքա շատ խորությամբ, այսպես ասած, հելոյնով տարված ինչ որ ստեղծագործություն կարդա, երբ որ դրա կողքին կան ավելի լավ գրքեր եւ կարելի է մյուս գրքերը կարդալ։ Այնպես որ հայկական թարգմանված գրականության մոտարապես 95-97%-ը հանգիստ կարող եք լինել կարդան։ Ինչու եմ այդքան վստահ ասում, որովհետեւ կարդացել եմ հայրեն հրատարակված գրեթե ողջ մանկապատանեկան գրականությունը եւ դրա համար վստահ ասում եմ թվերով Երեխայի համար գիրք ընտրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել տարիքային շեմին, որը պիտի գրքի վրա պարտադիր նշված լինի, ինչը սակայն հայկական հրատարակչությունները չեն անում, հավանաբար վախենալով գրքերի վաճառքի ծավալը պակասելուց։ Գրքերի մեծ մասը, առյուծի բաժինը տարիքային շեմ նշված չէ եւ պիտի ուղղորդվեք գրավաճառի ուղղորդմամբ կամ մի փոքր ուսումնասիրելով։ Այ իմ խնդիրը հենց դրանում էր, որ ինձ տարիքային շեմ չեն կարողանում նշել նշել եւ երբեմն նշում էին եւ ես նա կարդում էի, ողջում էր, չէ, այդքան էլ այդպես չի տարիքային շեմը։ Միակ թերևս դժվարությունը դա է, որ տարիքային շեմը պիտի դիտարկել։ Նաեւ տարիքային շեմը ասելով ի նկատի ունեմ երեխաների համար հետաքրքիր լինելը Օրինակ 6 տարեկան երեխային դժվար հետաքրքիր կլինի 15-ամյա նավապետի արկածները, այսինքն նաև տարիքային ընկալմանը համարժեք բան ոչ թե ինքը 4 տարիքային ես առանց դասներով որ չի կարելի փոքրեն գուցե բալիկ լինի որ շատ հետաքրքրվի հարցը դրանում չի այլ ավելի պիտի այնպիսի բան կարդալ որ իր ընկալմանը համարժեք է տպագրական որակի առումով փոքրիկ հայ ընթերցողը բարեբախտաբար խնդիրների գրեթե չի բախվում այս պահի դերությամբ եմ ասում բավականին լավ որակի մանկապատանեկան գրականության տպագրություն կա թե շապիկը թե թերթերը թե տարած տեսակը, հա հայ ընթերցողը, հատկապես մանուկ ընթերցողը բավական կմահաճ է եւ ես տեսնում եմ գրքեր, որ օրինակ 5 տարի առաջ ինչպես են հրատարակվել ու հիմա ինչպես են փոխվում այսինքն փոխում են տառատեսակը, փոխում են փոխում են թղթի որակը, փոխում են շապիկը, այսինքն ավելի են լավացնում եւ դա շատ լավ է, որ տեսնում են, որ որը ավելի շատ վաճառք ունի սյուժետային առումով եւ որակային առումով եւ այսօրվա ծնողը պատրաստ է վճարել ավելի լավ որակի համար։ Մանկական գրականության վարպետը շեշտում է. ընթերցանությունը կարևոր, բայց միակ բաղադրիչը չէ երեխայի զարգացման համար։ Պետք չի գիրքը ընթերցանությունը համարել երեխաների միական փոխարինելի անկրկնելի երևույթ, որտեղ ծնողներ կան, որ շատ են ներսրտում, վայ, իմ բալիկը չի սիրում կարդալ եւ ժամանակ է պետք նախ կամած-կամած գալ գրքին եւ երկրորդը իսկով ասած որ բոլորը պետք է կարդան, ով ասած որ բոլորը նույն նախասիրությունը պետք է ունենան։ Օրինակ իմ ընտանիքում բալիկներիցս մեկը գիրքը առանձնապես իր համար մեծ երևույթ չի։ Իր համար գիրքը սովորական խաղալիքին հավասար, իր նապաստակին <laughs> հավասար երևույթ է, եւ ես դրա համար ուրախ եմ ինչ առումով, որ ես շատ չեմ ճնշում, դա նշանակում է իրոք նախասիրություն մյուս երկուսը ունեն, սիրում են իսկ մյուսը ուղակի նախասիրությունների մեջ դրանք չեն մտնում այսինքն տեսեք պարտադիր չի որ բոլոր երեխաները անպայման սիրեն գիրքը ասածս դա է հա, հա եկեք այսպես ասած դոգմա չընդունենք որ մեկը սիրում է մյուսը կարդում է վայ իմ բալիկը չէ չէ ձեր բալիկն էլ այլ տեղից է սիրում ինֆորմացիա ստանալ ձեր բալիկի համար էլ ավելի հետաքրքիր են մեկ այլ բաները Մանկական գրականության մասին այսքանն ենք նախատեսել։ Հաջորդ հաղորդմանը մայրիկների անկյունում կխոսենք անհաց բալիկներից եւ թեման կոգնի բացահայտել Երևանի Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգ Նաիրա Մովսիսյանը։